كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mi smo došli do 96. godine po Hidži, gdje Ibn Kathir navodi početak osvajanja Kine, a završetak osvajanja ili završetak vladavne uh, e, Valide. Pa kaže, te godine 96. Kutebe ibn Muslim rahmehullahu ta'ala osvojio je države Kašgara u Kini. Zatim je poslao kralju Kine, a u stvari mi znamo u našoj historiji da se inače za Kinu i za Japan vežu ko? Carevi ili kraljevi? Ono ovdje Ibn Ketir kaže da je kralj a careve spominje isključivo za Bizantiju. Dakle, ali ovdje spominje kraljeve. Pa kaže, poslao me svoji zaslanike sa prijetnjama i obećanjima, zaklinjući se Allah Đalešanuhu da se neće vratiti u muslimanske zemlje sve dok njegove noge ne kroče na njegovu zemlju, zatim da <clears throat> njegove vojske ne potlače njihove uglednike ili da mu plati džiziju ako neće prime islam. Ovo se vodi jedan zanimljiv razgovor ona, i između ostalo kaže kada su zaslanici došli do velikog kralja, to jeste po, va, po vama ona je cara, u velikom gradu, tako ga opisuje Ibn Kathir Medinetu na Alime, grad, po imenu, odnosno Halalte, sa 90 različitih kapija i onaj ulaza na velikim ogradama koji okružuju ovaj grad, po imenu Hal Balak ja, to mi je jedan brat zamolio, sreo me negdje na čarši, on kaže, ona imena nikako mi nisu, ja sam rekao, ja ponekad tražim po, onaj, po internet, po Wikipediji, ali ne mogu da nađem usporedbu između imena. I onda danas sam došao do zaključka, iako se po, veže po, puno, dakle, naziva za Han Balik, pa se spomnio na jedno mjesto Banko, što, utiče, što ukazuje na koji grad, na? Banko, ali nema veze sa, sa, sa Kinom. I onda sam našao jedan, jedan izvor gdje kaže da je to bio Peking. Dakle, muslimanske vojske su došle do Pekinga. Kaže, jedan od najvećih gradova, najuređenijih i bogatih gradova svijeta, što do tada nije ni viđeno, niti je mogla da se opiše. Kaže, kada su ljudi opisivali Indiju, nakon Kine nisu imali više šta da kažu o Indiji, ljepotama Indije, nego je Kina, odnosno Peking je zauzeo prvo mjesto opisivanja ljepota, bogatstva, do te mjere da su svi ljudi, stanovnici Pekinga, misle se ovdje na veliku jednu, dakle, na pokrajinu, kad govorimo o Kini, sve je veliko osim ljudi. dakle, velika pokrajina gdje ljudi nisu, kaže, bili prisiljeni da putuju van svojih zidina za bilo čim, u potraz za bilo čim ili od bilo čega. Naprotiv, svi okolni kraljevi, svi okolne države i namjesnici i narodi putovali su njihove zidine, odnosno njihove grad, da bi za sebe pribavili ono što su oni imali i proizvodili. Subhanallah. Dakle, unazad 14 vijekova i tada je bio, bila Kina poznata kao veliki proizvođač, odnosno kao što je danas dakle, njihova razvijena industrija, Allah ih uništio. Kaže, vojske od Kutebe ibn Muslima su došli do velike, ogromne palače koja se mogla poistovjetiti sa cijelim gradom, pa ih je kralj upitao, odnosno car ih upitao, a bilo ih je tri stotine pod vodstvom, pod vodstvom Hubeire ili Havire. Pa je rekao car svome e, prevodiocu, kaže šta ovi hoće, kaže mi smo izaslanici kod tebe ibn muslima, on te poziva u islam, ako nećeš da primiš islam, plati džiziju, ako nećeš mi ćemo pokrijenti rat protiv tebe. Pa se kaže car naljutio, a onda naredio da se ostave do sutra, do sutra dan. Pa im je rekao, kakvi ste vi kada ibadetite? Kaže, pa su onda pred njim obavili namaz onako kako su i naučili, a on ih im se nasmijao. Pa kaže, kakvi ste u svojim kućama, a oni su odjenuli od dijela svojih, dakle, oni u čime se bave, šta radi kod svojih kuća i oko kuća, pa im je rekao, dođite mi sutra. A onda kada su došli sutra, pita on, kaže, kako ulazite kod svojih kraljeva? Pa su, kaže, obukli lijepa od odijela, lijepe ogrtače i stavili su amame, to jeste čalme na glave, a onda su ušli. Pa kaže, vratite se pa mi ponovo dođite. A onda on reče svojoj sviti, svojim onaj, e, savjetnicima, šta mislite o ovim ljudima? Kaže, prvi put nisu ličili na sebe u odnosu na drugi put kako su nam došli. Kada je došao u treći dan, on je poslao po njih, pa kaže, kakvi ste kad su susretni sa svojim neprijateljima? A oni su se, kaže, odjenuli, obukli svoje oklope, svoje kacige na glave stavili, stavili oko sebe, opasali sablje, razapijeli zastave i podigli koplja. A onda su, kaže, navalili na cara Kine, svi su pomislili da neće stati prije što dođu do njega. Kaže, kada su se približili njemu i njegovoj sviti, onda su upirili koplja onako kako se upiri prema svome neprijatelju, a on reče, dosta je, vratite se. Kada je kralj, odnosno kada je car Kine vidio da se njegov narod prepao, on im reče, idite odakle ste došli, na, susrećemo se, kaže, ponovo sutra. A oni se, kaže, okrenuši kao da ponovo gone neprijatelja, odošli da dokažu snagu muslimanske vojske, a kaže im, bilo ih je samo 300 onaj prijatelja od Kutebije Muslima. A onda car reče šta mislite o ovim ljudima? Ka, šta mislite o ovakvim ljudima? Kaže ovakve nikad do sada nismo vidjeli. A on posla, posla izaslanika pa kaže dovedite mi njihovog predstavnika. A oni mu dovedoše Huberu, jer je Hubera ili Hebire predstavljaju Kutebu. Pa mu ovaj car reče vi ste vidjeli kaj, kolika je moja vladavina i ne može niko spasti vas od mene ako ja odlučim da vas uništim vi ste, kaže, sada kod mene i poput krhkog jajeta u šaci jakoga čovjeka. A on kaže, te nekoliko stvari. Ubejre njemu kaže, ako pitaćete nekoliko stvari, ako, ako mi ne, onaj, ne odgovoriš, ja ću tebe ubiti. Kaže ovaj kralj, odnosno car, šta vam je znašla ona odjeća od prvog i drugog i trećeg dana? Kaže, prvi dan smo se obukli onako kako smo među svojim porodcama i svojim suprugama, i onako kako se lijepo onaj nosimo među njima. Drugi dan smo se pripremili kao što ulazimo kod svojih dakle namjesnika, a treći dan je dan odnosno naša priprema za ratove. Kaže on, lijepo ste se pripremili, ali hajte vi se vratite kaj svome namjesniku, to jeste kod tebi. Recite mu, neka pripremi svoje vojske i neka povuče iz moje zemlje. Ja, kaže, znadim kako vas je malo, kako ste slabi, ja ako vam, kaže, pošaljem onaj vojsku, nećete se od nje spasti. Kaže Habire, ti hoćeš da ja tu kažem, prenesem ku tebi, kako da mu prenesem kada je početak njegove vojske ovdje kod tvojih zidina, a kraj, a kraj mu je tamo gdje niču masline. Na šta je mislio? Na Španiju. Na Španiju. Pa ti sad dobro razmisli, dakle, od Kine i da tamo do kraja Afrike i njegova vojska, pa ti kaj razmisli, hoćeš sa njim ratovati. Kako misliš da kažem to čovjeku koji je ostavio iza sebe Dunjaluk i koji je došao da osvaja tvoju državu? To što prijeti da ćeš nas pobiti, to je samo, kaže Eđel, nećeš ga, kaže, ti odrediti, nego Allah. Mi se ne bojimo smrti, niti mrzimo smrt. Kaže mu car, sa čime biste se vi zadovoljili? Kaže, Kutejbe se je zakleo Allahom da neće napustiti svoj, svoj, tvoju zemlju dok je ne potare, odnosno dok je ne pregazi svojim nogama, i dok ne obilježi kraljeve i namjesnike i velkane tvoga društva, odnosno tvojih podanika i traži džiziju. Kaže ovaj, car, ja ću, kaže, ispuniti njegov zavjet, nakupite mu bačve prašine od moje zemlje, od mojih palača i odvedite mu, u jednoj predaji stoji da je bilo četiri onaj, e, princa, a u jednoj predaji da, su, da, su, da je poslao oko hiljad prinčeva, halalte da je poslao hiljad prinčeva. Kaže, evo mu prinčevi pa neki obilježi, valjda je to neki bio znak koji su oni bilježi na vratovima, stavljali im neki pečat ili nešto, ne znam šta su im radili, ne znam taj detalj. A od zlata i od srebra ću kaj poslati ono što možete da ponesete sa sobom. Kaže, pa je Kutejbe, Kutejbe pristao i napustio je Kinu, uzevše džiziju, ponesuše je Velidu ibn Abdul Meliku, ali u tom pohodu do njega je došla vijest da je Veli ibn Abdul Melik Emirul Muminin preselio. Kutejbe ibn Muslim, El Bahili, nakon toga, dakle, tiško mu je palo to, za njega se kaže da nije htio da dadne onaj priseg prisegu Sulejmanim na Abdulmeliku, nego da je htio da pozove na priseg u sebi, a onda je osjetio da i on više ne može da vodi bitke Rahmehullahu ta'ala i kaže se da i on ove godine onaj preselio, a u stvaru nekim predajama se spominje da još kasnije onaj bio u vojskama, o tome ćemo govoriti inša Allahu ta'ala bio je istaknuti muđahida, vodeći ljude na Allahovom putu. Oko njega se sakupile velike vojske, a ona, iste ove godine je Muslim ibn Abdul Melik dakle, po, poveo pohod na Bizantiju, dakle ljetni pohod, i Abbas ibn Veli također na Bizantiju. U tim svojim pohodima osvojili su grad Tolos i Mezerbin onaj u Bizantiji. Ove godine, to je 96. je završena izgradnja velike emevijske džamije u Damasku, po naredbi Emirul Muminin Velid ibn Abdul Melika ibn Mervana rahmehullahu ta'ala i da ga Allah nagradi svakim dobro. Osnova je, kaže, bila da je da su Grci još u svoje vrijeme vladavine, posebno među njima plemena koja se istica su bili Kelti, vladali su dakle Damaskom, odnosno Šamom, koji su nastanjivali Damask, imali su na tom mjestu svoje, svoju bogomolju, odnosno mjesto gdje su oni svetkovali svoja božanstva. Oni su, kaže, tokom svoga, svoje, svoga boravka sagradili hramove gdje su obožavali sazvježdje, odnosno sedam sazvježdja. Tvrdili su na svakom nebu postoji zvijezda koja vlada i smatrali su njih božanstvima. A onda su na vratima, na ulazu zidina Damanska napisali, odnosno nadstali i odredili svaka vrata za svaku zvijezdu, davajući poseban oblik i za svaku od njih poseban naziv. A to su ove dakle, zvijezde iz sunčevog sistema koje smo onaj koji se onaj uče i kod nas u geografiji. Kaže, tih ulaza je bilo sedam i svaki, kaže, imao svoje ime, imao je svoj izgled, imao je svoj natpis i svaki od njih je godišnje imao jedan dan praznovanja. To jest imalo sedam dana određenih kao posebne praznike za onaj te planete, odnosno za sazvješća. Oni su bili početnici, to jeste Kelti su bili početnici koji su uh, proučavali astronomiju, pratili su pokrite zvijezda i sazvježdja i njihove položaje na nebesima. U, to, u svom vremenu njihova kultura je došla do nivoa da su doveli tekuće vode ispod zidina, odnosno ispod tvrđava, a zatim su bili, jel, imali su i sistem e, slanja vode na brda. To jest imali sistem kako da guraju vodu na brdo, nije voda samo dolazila padom. Kaže, u svom vremenu su doveli vodu u sve kuće u Damasku, a Damask je tog vremena možda bio jedan od najljepših gradova, ne, nego kaže najljepši. Neki dan sam čitao da je najstarija država Irak, a da je grad Damask na svijetu. I treću stvar sam zaboravio šta je onaj najstariji. Allah najbolje zna. Kaže, sagradili su ovaj hram ili mjesto za, onaj, za ibadet, odnosno za svoje, svoja božanstva. Tamo gdje danas postoji Emevijska džamija i to sa stra, odnosno okrenuli se prema istoku, njihovi mihrabi, to jeste oltari su bili okrenuti prema istoku, vrata se otvarala prema strani kible, dakle suprotno nego što je dakle, ovdje sad kod nas. Dakle, on se okretao tamo, a vrata su im bila s ove ovamo strane. Kaže, iza današnjega mihraba. Kaže Ibn Kathir, ja sam, kaže, lično vidio i posjetio džami, vidjeli smo, kaže, tragove njihove kulture, njihovih zidina i onoga što su one ostavili od kamenja, iskresanog kamenja i njihovog pisma. <clears throat> sa strane, kaže, mihraba postoji dvoja mala vrata koja su postavljene sa desne i sa lijeve strane. Ibn Sakir u svojim dakle, dijelima spominje pa kaže Grci su gradili Damask odnosno ovu tvrđavu ili ovaj e, hram 18 godina. A onda kada su im se pojavljivale zvijezde, za svaku bi zvijezdu stavljali posebne obilježje i mjesto gdje će se ona obožavati. Nije, kaže, postojala ni jedna kuća, niti palača e, vlasti, <clears throat> da nije imala svoje unutar hram gdje su obožavali zvijezde i sazvješća. Ka'b al-Ahbar govori za Emevijsku džamiju. Ovdje će se, kaže, odnosno ovoj će se kući obožavati Allah sve dok ne dođe sudnji dan. onda je često 61. godine zapaljena Emevijska džamija. Kažem, Ketirotom će, ćemo toga govoriti, inša Allah, kada dođe onaj ta godina. Kaže, Grci su ostali u Damasku onako kako su oni onaj, gradili svoju kulturu, otprilike nekih 4000 godina. Kaže se da je prve zidine Emevijske današnje džamije sagradio Hud alaih sallatu a Hud alaih sallatu je bio prije Ibrahima el-Halila eh, sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim el-Halil se je borio protiv idolopoklonika, Allah ga je pomogao protiv njih, a Allah je ostavio njegov spomen i do dana današnjega. Damask je u tom vrijemu bio vremeno, to, toliko bio naseljen, dakle još od vremena Grka, da se njihov broj, kaže, nije, da njihov broj nije znao osim Allah, te barike ve ta'ala. Kaže, u tom vremenu, kada su bili mnogobrojni, kada je njihova kultura doživljavala vrhunac, kada su imali svoju izmišljenu vjeru, idolopoklonstvo, poklonstvo, božanstva, Allah te barik ta'ala je poslao Ibrahim alejhi salatu vesselam Ibn Kathir kaže o tome smo govorili mnogo kad smo obrađivali uh, tefsir. Grci su gradili Damask, gradili su istaknuta znamenja, gradili su pokrajine ili gradove Lutvrde, Havrana, Bika, Baalbeka. Gradili su ogromne građevine sa velikim stubovima, iako je, kaže, nakon toga e, dugo vremena, iza toga vremena, došao je Isa alaihissalatu veselam. A onda nakon njega nekih 300 godina, su stavnici Šama prihvatili kršćanstvo pod vlašću kralja Konstantina, sina Konstantina, koji je sagradio grad, poznati da nama poznat grad, Konstantin grad, to jeste Istanbul, današnji Istanbul. On je postavio, odnosno napisao je pisani zakon i bio je, kaže, prvi od Grka, odnosno od potomaka Grka koji je sa kardinalima i biskupima i monasima izmislio takozvanu vjeru kršćanstvo, koja je bila pomiješana sa mnogim običajima idolopoklonika, okrenuli se da klanjaju se prema istoku, da se moli prema istoku, dodali su dod, odnosno dodali su nešto više dana posta nego što im je bilo propisano 30 ili 29. U tom njegovom vremenu je dozvoljeno konzumiranje svinskog mesa, svoju su djecu podučili takozvanom velikom povjerenju, onako kako oni tvrde, a Ibn Kathir Rahimullah Ta'ala kaže, radi se o tako poniznoj e, prevari koju su podmetnuli kršćanima koji su došli poslije njih. O čemu se radi ovdje? Molim, jesu trojstvo. Ne, ne, trojstvo. Konkretno trojstvo. Pa Ibn Kathir Ona ovdje samo spomenu nešto, ali u Fesiru mnogo više, odnosno u Tefsirima mnogo više, u Tefsiru mnogo više piše od toga. Sagradio je, kaže, mnogo crkava ili crkvi koje se pripisivale kraljevskoj porodici. Neki kažu da je broj crkvi u njegovo vrijeme koji on sagradio po njegovom vladavinom, vladavinom dostigao broj od 12.000. A onda istovremeno odredio je po našoj teoriji, kako to mi muslimani gledamo vakufe, koji su izdržavali, odnosno koji su financirali održavanje ovih crkvi i oni koji rade u njima. Jedna od poznatih crkvi koje se gradili je Betul Lahm ili Kenisat Kumame ili crkva čega? Kumame je otpad jer su jevrije iz osvete mržnje prema Isa a.s. bacali smeće da ponizi kršćane pa posle Salahudina, a posle njega je, on, prije njega Omer Radan došao i očistio to mjesto, posle Salahudin onaj očistio mjesto od njih samih. Kaže, ovu crkvu je sagradila njegova mati Helena, a ona se danas naziva kod kršćana kako? Sveta Helena. Dakle, Sveta Helena jer oni su potom je poznati da oni svetost pripisuju, dakle, kome hoće, samo zato što je Kubajak bio dobar u nas, mašala ovdje sve u prvom safu sveci. Po njihovoj teoriji. Kaže, oni su to jeste kršćani, su promijenili izgled ovoga hrama koji je bio u Damask još od vremena e, Grka. Napravili su od njega Ivanovu crkvu ili kako što, kao što, kao što Arabi kažu Johana. U Damasku su sagradili još mnogo drugih crkvi kojima su davali rašta imena i to e, nakon Isa alaih sallatu wasalam 300 godina, a prije Muhameda sallallahu alaih sallam 300 godina i onda su te crkve obsluživale kršćane tri vijeka prije nego što je Allah te barek ve ta'ala poslao Muhammeda sallallahu alaihi sallam, a mi smo, kaže, govorili kroz siru i kroz tefsir o tim vremenima i ovim njihovim periodima. Zatim je Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam u svoje vrijeme poslao jednom e, caru po imenu Heraklu, poslao Heraklu svoje zaslanike da ga pozovu Allahu te barek ve ta'ala, a znate, kaže, kako je tekao razgovor između Ebu Sufjana i i predstavnika muslimana koji su bili onaj sa njima. Zatim je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao vojsku pod, voj, pod vodstvom Zeida ibn Harise i Džafera ibn Revahe na mjesto Balqa od Tahume Shama, to jeste današnjih Shama. U toj velikoj bitci sva tri ova vojska su izgubili život da bi kasnije vodstvo preuzeo Khalid ibn Walid anhu wa arda. Kada je Sidik preselio na onaj svijet, već u tom vremenu Haldi osvojio Damask. Ulaskom, dakle, onaj, e, u Damask, Haldi je ušao silom, a Ebu Bejde ibn Đerah je ušao kako? Molim? Jeste. Primirjem, jer oni su, kad su vidjeli kako Hald razvaljuje zidine, zidine Damaska, oni su na drugoj strane tražili od Ibn Revahi primjere, to jeste da im dadni dakle, čitab sigurnosti kad se susrele ove muslimanski vojske na druge strane, halalte. Tu je bitka stala, i ono stvrdu da je stala na sred grada, u stvari stala je na drugoj strani Damaska, što će kasnije Ibn Kathir ovdje spomenuti. Zatim je Hald ibn Velid dogovorio sa njima da im se ostane da im se ostavi 14 crkvi i da im se ova veličanstvena i velika crkva podijeli na dva dijela da pola bud pripadne muslimanima, pola ostane njima jer je navodno došlo osvajanje do pola Damaska. na ulazu takozvanog mjesta Džabije je došlo do potpisivanja primirja i samim tim je i podijeljena crkva na dva dijela, a Ebu Bejde je predvodio prvi koji je predvodio muslimane u ovoj crkvi u namazu, jer su od tog trenutka već njenu polovicu pretvorili onaj e, u džamiju. Nakon toga su sagrađeni mihrabi, takozvani mihrabi ashaba. Nije, kaže, postajao zid sa otvorima, nego je bio posred dakle, crkve, zid koji je odvojio džamiju od crkve, a Velid je kasnije za vrijeme svoje vladavne otvorio vrata, spojio jednu i drugu stranu. Zatim su, kaže, u tom, e, u tom mihrabu koji je postavio Velid su klanjale halife, sve dok se nisu pojavila četiri mihraba za Šafije, Hanefije, Malikije i e, Hanbelije, Hanbelije, Međutim, kaže, ovo je nakon veli da se desilo i ovo je od novatarija koji su oni izmislili, a islam je čist od njih. Muslimani i kršćan su ulazili kroz jedna vrata da bi kršćana nastavili prema svome dijelu gdje su obožavali, odnosno gdje su se molili, a musliman su skretali sa lijeve strane u mežit. Međutim, muslimanima je smetalo to što su dok su oni klanjali ovi štavali uh, e, evanđelje i kršćanima je tog vremena bilo zabranjeno da podižu glas i nisu smjeli da udaraju u zvono. Iz, iz jednog razloga jednostavnog jer su znali za čast i ugled ashaba i nisu im se smjeli suprostaviti. Moavija je u svom vremenu u Šamu sagradio e, upravu koja je odnosno upravu i takozvani zeleni vrt ili zelenu palaču u zelenom vrtu gdje je živio punih 40 godina. Ostala je ovakva, ovako stanje nekih 14 eh, godina, odnosno halalte od 14. godine sve do 86. godine u Zulkadetu, a onda je Veli Dibn Abdul Melik naredio u Ševalu da se džamija otkupi, da se kršćanima isplati ostatak eh, onaj crkve i da se džamija, odnosno da se čitava građevina pretvori u džamiju zahtijevaju da se prošire zidine, a onda je od kršćana zatražio da oni sebe odaberu šta hoće u zamjenu. A oni svoje, kaže, pohlepi, uzijeli su mnogo nekretnina, mnogo zemlje i zahtijevali su da im se ostave velike crkve e, Marina, odnosno Marijevina crkva, zatim crkva Raspeća, zatim crkva na brdu Džebena i crkva od Humejda ibn Durej. Čućeme še je Humejda. Međutim, pojedinci među njima nisu, kaže, prihvatali, pa su zahtijevali da im se ova crkva ostaju u posjed, dakle njena polovina, a on je rekao, doneste mi spise koje ste potpisali sa ashabima, gdje su vam ashabi dopustili da koristite ovu polovicu crkve, a onda kad su donijeli spise i ono što je zapisano njima bilo, između ostalog, bilo je da oni imaju pravo na crkve koje su bile u vremenu gdje su muslimani došli sa primirjem, odnosno sa dakle, dogovorom, što kaže Šeš Sabrija. A dok je došao Hal, nemaju, kaže, pravo na to. Između onih koji su došli kod Velida bio je Mugire, njegov oslobođeni rob, pa je rekao, ja ću ti naći rješenje, jer se Velid bio zabrinuo kako da muslimanima ispuni želju, a kako da kršćanima ne dozvole njihovo pravo. Pa je onda rekao, izmjerit ćemo kasu i koliko su vojske e, napredovala jedna i druga, i gdje su zastale vojske, pa se, kaže, ispostavilo nakon mjerenja, on spominje ovdje dakle, geometra, kaže, pa su onda izvukli ge ge onaj metražom, dužinom i zaključili su da je Haldova vojska malte ne došla tamo do vrata gdje je bilo primirje, dakle ulaza u Damask, gdje se desno primirje i da ova crkva pripada onome što je Haldo svojio, a ne ono što su po postigli primirjem, iako im je Haldo dopustio onaj i evo Bede iz svoje, svoje dobrote. Od tog vremena cijela crkva je pretvorena u džamiju. Velid je naredio da se džamija onaj, preuredi, da se renovira, jer je dokazao da je ona osvojena silom, to jeste da je, ovaj, e, da je Damask osvojio Halid ibn Velid, a onda njima ostavio četiri crkve malo prije spomenute za uzvrat da im se onaj odzme polovina ove crkve sa onaj kažem ta dva prava jer su uzeli u zamenu otkup i drugi nekretnine koje su oni tražili. Zatim je Velid naredio da se dovedu sprave mašine koje će da ruše zidine. Naredio je svim namjesnicima i velikanima onaj da mu pomognu kod izgradnje ovo jer je trebalo da se donese dovoljna imetka, a biskupi i monas su mu rekli u vođu pravovjernih, mi smo, kaže, u svojim knjigama pročitali da onaj ko bude rušio ovu crkvu da će poluditi. Kaže, volim u ime Allaha da poludim, pa je rekao neka niko ne uzima krampu niti čekić prije mene, onda se kaže popeo na istočnu, istočni toranj sa dakle, satovima, poslije ćemo opisivati te satove. A onda je, kaže, na tom mjestu bila jedna prostorija za, za nekog ovoga monaha gdje on se činio i bad, pa mu kaže, veli, izađi prije nego što počnem da rušim, a on kaže, mene nećeš da istirati. Kaže, pa ga je veli uhvatio za šiju, uhvatio ga vam za kožu, i kaže izaći ćeš, izaći ćeš, kada ga iz, izvuku ona iz te, njegove bogomolje, onda je Velid udario e, čekićem i odvalio komand zida, a musliman su donijeli tri tekvira i tako je započeto, započeto rušenje te stare crkve. Pa su onda monasi povikali, pazi se, Nišana. Nišan je bio istaknuto mjesto iznad oltara, neki kažu da je bio iznad kupole. Kaže velice popeo na to mjesto, kaže sad ćete vidjeti šta se dešava i sa šahidom, to jeste sa Nišanom, pa i njega srušio on lično svojim rukama. Kaže, Velid je tada naredio ostalim emirima i uglednicima da se udruže sa njim i na mjestu gdje je, bilo, gdje je bio žrtvenik, onaj, naredio je se uklone e, tragovi gdje su oni prinosili i kao idolopoklonici i posle gdje su prinosili e, žrtve. Velid je iskoristio ili upotrebio velik broj zidara, inženjera i obične radne snage da bi upotpunio ovu građevinu, a neki kažu da je nije uopće mogao završiti, nego je to na, na, na, onaj, učinio njegov predstavnastnik Suleman ibn Abdul Melik. Kada je Velid radio, odnosno kada je gradio onaj Emevijsku džamiju, poslao je bizantinskom caru naredbu da mu pošalje hiljadu najboljih onaj klesara, tesara i radnika koji se onaj bave obradom kamena i drveta a u suprotnom ako ne uradi da će on onaj nastaviti svoje pohode po Bizantiji preuzeće vlast od njega što je ovaj kasni uradio poslao mu jedno pismo onaj govorići, odnosno tvrdeći u tom pismu da je sramota što je natjerao kršćane da ruše onaj crkvu i da pravi džamiju. Pa mu je Firezdek odgovorio jednim stihovima, ali njihova važnost manje više bitna za nas. Hafiz Abdurrahman ibn Ibrahim Duhaym i Dimeški kaže da je Velid ojačao zidine Mevijske džamije, a Hasan ibn Jahaj al-Hašani kaže da prvi prema kibli zid koji je određen, odnosno odvojen za kiblu, da je taj zid sagradio još Hud i salatu wasalam. A onda je Velid naredio se napravi velike zidine, zatim kupole, kupola koja je dobila posle naziv Orao, jer je ličila svojim izgledom kao razapjeta krila orla, a onda kada su postavili e, kupolu, kupola je pala, srušila se. Pa onda naredio jednom od arhitekti da sagradi kupolu, a ovaj je postavio uslov da će sagraditi, ali da ne smije se niko njemu miješati u posao. Kada je pa je postavio stubove koji su držali kupolu, i ojačao je drvenim dakle, onaj, dijelovima i zatvorio je godinu dana, a onda nestao. Kaže, nakon godinu dana se vratio i kad je Velid htio da ga kazni, on je rekao, ja želim nakon godinu dana da se sad otvori tamo na dio da se skinu oni povez koji su držali dakle, na kupolu, da im šta se desiti. Kaže, pa se kupola samo spustila, nije se srušila. Onda je on kad je ponovo naredio da se digne, sad možete zamisliti koja je bila u njih sila i snaga, čime su on dizalka, u nas danas dizalci imaju problema, odnosno kranovi onaj, e, kod izgradnje. Kaže, pa je onda ostala kupola Mevijske džamije do dana današnjega. Zatim je Velid htio da sagradi zadnju ciglu gore kupole da postavi od zlata, pa mu je došao jedan taj mimar, ili što se oni kažu, oni kažu mi amaru, I rekao, nemaš pravo na to, onda, onda ga je on kaznio sa 50 udaraca, a on kaže, dozvolim da ti pojasnim, kaže, reci se zbog čega, kaže, da napravi jednu takvu pa da napravimo još 999, pa neka se zlato, kaže, primijeti gore na vrhu. A onda mu je rekao, ti znaš kakva je težina zlata, hajte, kaže, prvo salite jednu ciglu, odnosno jedan, jedan čerpić, da vidiš koliko teži i koliko treba potrošiti zlata na njega, a nekam on hiljadu, kad bi stavili gore šta bi se desilo sa kupolom, kada je Velid vidio da je ovaj čovjek u pravu, onaj rekao je ovaj da se ne ugrađuje zlato u njenu uh, kupalu. Kaže između ostalog da je on njemu rekao da nema pravo, da, da je bolje to zlato podijeliti na siromašne muslimane i tako dalje, ali ćemo poslije doći da riješi da vidimo od čega je Velid pravi ovu džamiju. Zatim je kupola bila sazdana, odnosno polipljena olovom, kao što su to poslije radili dakle, u vrijeme Turaka, odnosno Osmanskog carstva, jer je, kaže, olovo bilo nešto lakše od zlata i moglo se lakše sa njim vladati, odnosno moglo je da zadrži e, njen oblik e, kupole. Kaže u Mešid, odnosno na Mevijskoj džami, postoji 12.000 mermernih ploča koje su popločane, dakle, ono, jesno, pod popločane ove džamije i da uh, u stvari da su to grantne ploče, a da se od mermera koristilo nešto sasvim malo. Ebu Hosei kaže za Emevijsku džamiju potrešeno je 400 sanduka zlata, Svaki sanduk je sadržavao 12.000 dukata, a u jednoj predaji uh, eh, 180.000 eh, dukata da je svaki sanduk sadržavao. Kaže, po prvom proračunu to je 5.600.000 zlatnika, a po drugom proračunu 10.200.000 zlatnika. Zatim su govorili njegovi savjetnici, valide, ljudi, kaže, pričaju oko tebe kako si potrošio i metak muslimana i riznice, dakle Betul Mala, i to ne Betul Mala samo našega, nego Betul Mala sve, cijele islamske tada države. Kaže on, tako mi Allaha, u izgradnju ove džamije nisam, kaže, potrošio ni jedan detalj, odnosno ni jedan fils, ni jedan, dakle, ni jedan novčić na njenu izgradnju, izgradnju nek sam čita svoj metak, onaj uložio u nju, ono što je bilo od moje vlast, pod mojom rukom. A onda je, kaže, naredio, kada su muslimane okolo pričali, kaže, naredio se skupi iz Bejtul Mala njihovog svo zlato i srebro i da se stavi na sred trga ispred džamije. A onda je pozvao ljude i rekao, ovdje pogledajte. Kaže, toliko je bila hrpa zlata i srebra da onaj koji bi stavio sa jedne strane hrpe ne bi vidio ovoga ovamo i tako dalje. Pa im je rečeno da je to dovoljno da se izdržava muslimanska država za naredne tri godine, neki kažu za 12 godina Allah najbolji zna. Između ostalog, unutra su bile tri e, velike levhe u Emevijskoj džami. Na svakoj od tih levhi pisalo je Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha ilallahu, El hayul qayyum, La te uhuduhu sinetum vola neum, La ilaha ilallahu vahdehu, La šarike leh, Vola nabudu illa iyahu, Rabbun Allahu vahdeh, Vodinu al-Islamu, Nabiju na Muhammed. A onda je, kaže, e, na kralj Abdullah, odnosno halifa Abdullah Amir al-Mu'minin u Zilkade tu 86. Onaj, godine nakon što je on započeo onaj, izgradnju, dodao, kaže, još određene levhe na kojima je pisalo Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahman i Rahim, kaže cijela sura Fatiha. Zatim na jednoj levhi je pisala sura Nazijad, zatim Abese, zatim Ide Šemsu Kuviret, a onda su u vremenu Muna kada je došao u Damask, ove levhe od zlata su uklonjene. Također, kaže se da e, ovaj dio se kod konji naziva kurme, a kod nas se kaže kako? Mahfel. Jeste. Da su, kaže, mahveli, mahveli bili sagrađeni onaj od mermera, odnosno od granita i da su bili pozlačeni, da su bile različite boje kamena, između ostalog i zelenog i crvenog i plavog i bijelog, a onda su nakupoli iznad mahfela nadstali čita u zemaljsku kartu, a usred, na sred te karte postavljena je Kaaba, a onda oko nje sve su na udaljenim mjestima crtale su zemlje dok je dopirala onaj vladavina muslimana. U mihrabu ili pored mihraba su bila dva kristalna stuba koja kad bi se ugasila svijeće, odnosno onaj svjetiljke kad bi se ugasile, one bi svijetle i nakon toga, a onda su u vrijeme Emina ibn Rashida koji je bio poznat da je volio kristal, nestali i kaže se da je Sulejman poslao svoje namjesnike i da uklone ove kristalne stubove, stubove pa su, kaže, bili ukradeni, uklonjeni i onaj, nešto kasnije su bile vraćene, a onda su uh, e, posle bili zamijenjeni sa fosfornim stubovima i do dan danas se ne zna trag za te kristalne stubove gdje su nestali. Kaže o ljepotama zidova i onoga što je bilo po zidovima nacrta, nacrtano i koliko je bilo utršeno od zlata i od srebra i šta je bilo sve opisano, teško je, kaže, govoriti do te, kaže, mjere da su u svom vremenu, kada bi neko htio da nadije svom djetetu ženskom ime, rekao bi nadije mu onaj Damask sva džamija zbog njene ljepote. 740 godine je Emevijsku džamiju e, zadesio jedan veliki požar za koji su bili optuženi kršćani, a onda je tadašnji halifa naredio da se da oni popravi Emevijsku džamiju od svojih para za onaj zaslugu zbog toga e, požara. Kaže Ibn Ketir, Emevijska džamija u svome vremenu je odisala tolkom ljepotom da nije postajala ljepša građevina nigdje na svijetu, za svakog onoga koji je vidio, za svakog onoga koji je ušao zbog njenog mirisa, čak još od vremena Grka i onoga što su oni ostalo od svoje kulture nije se moglo porediti sa ovom džamijom. Od Grka je ostalo unutra talismani, talismani za, odnosno protiv svake vrste gmizavca ili ovih eh, insekata, tako da ništa nije ulazilo, niti zmije, niti šišmiši, niti bilo kakvi insekti, niti onaj e, paukovi, ni ptice ništa unutra nije, kaže, ulazilo, niti je moglo da prlja, odnosno nije prljalo svojim izme, izmetom, niti su pravili paukovi mreže, niti bilo šta, sve dok se nije onaj zapalila mevijska džamija kad su izgorili talismani, a onda nakon toga su životinje počele da ulaze onaj, e, unutra. Između ostalog, kaže Ibn Taymiyyah rahmehullah ta'ala, on njega prenosi Ibn Kathir, pa kaže naš šejh Ibn Taymiyyah rahmehullah ta'ala je rekao, iz, ispod stuba, kaže, ima jedan ima ukopan nevjernik gdje su dovodili stanovnici Damaska svoju stoku, misleći da ako doživi zatvor, ali ne može, kaže, da mokri, ona bi, kaže, odmah promokrila, odnosno, onaj, obavila bi veliku nuždu. Jer se, kaže, ispod nalazio ukupan nevjernik, a okolo su bili kaborovi kršćana i jevreja i nevjernika. Kaže, kada bi čule životinje njihove glasove i ono kako se pate na onome svijetu, onaj tu ne postoji nikakva tajna životinje, kako im Allah kaže dao da čuju patnje ili krikove ljudi na onom svijetu kako se pate, one su kao i zbog toga onaj i radili to, a čovjek i džin ne može, kaže, čuti. Zatim, kaže Sulejman ibn Abdul Malik je dogradio neke, odnosno promijenio neke dijelove i nastavio izgradnju Emevijske džamije nakon svoga brata. Kada je došao na vlast Omer ibn Abdul Aziz, htio je da uklone sve tragove zlata i leve i ono što je uh, Velid bio postavio unutra i naredio je da se počupaju lanci također pozlačeni da se počupa granit i sve ono što je vrijedno. A onda je to, kaže stanovnicima, palo teško pa je došao Halid ibn Abdullah al-Husari i rekao puste mene da ja razgovaram sa Omerom. Pa kaže ja Emir al-Mu'minin, došla je do mene vijest da hoćeš da uradiš to i to. Kaže on, veli, odnosno reci je Halde zbog čega. Kaže nemaš pravo kaže Omer njemu o sine nevjernice, jer je njegova mati bila, kaže, kršćanka, o, bizantijka, umu veled. Pa kaže Amir al Mu'minin, ako je, kaže, mati bila kjafirka, rodila je velikog vjernika. Kaže, istinu si rekao, pa je, kaže, Omera bilo stid zbog toga što mu je rekao. Kaže Amir al Mu'minin, većina onoga što si spomenuo jeste da su muslimani, dakle, na svojim leđima i sa svojim trudom donijeli u ovu kuću, onaj, pa su sagradili svojim trudom a nemaš, kaže, pravo da im odsmiješ onaj, e, njihovu ljepotu, odnosno ljepoticu, zbog toga što ona se diči, odnosno prkosi svim građevinama svijeta. Kaže pa je Omer ibn Abdulaziz, e, kada mu je on rekao do te mjere da se kršćani, odnosno halalte, da se ne nevjernici čitavog svijeta pozivaj na njenu ljepotu i da im smeta njena ljepota, Omer ibn Abdulaziz rekao, ako im smeta, onda ćemo je ostaviti onakva kakva jeste. Ahmed ibn Abil Havari od veli da ibn Muslim prenosi od Seubana pa kaže stanovnici zemlje posebno stanovnici Damaska najviše treba da žude prema džennetu jer im je kaže dao Allah nešto da vide na ovome svijetu od ljepota dženneta. Kada je Mehdi Emirul Muminin ušao u Damask, prvo je, dakle, nakon što je posjetio Kudz, onaj, posjetio Damasku džamiju, napisao Ebu Bejdullahu Lešariju, kaže, Benu Umeje su nas prestigli u tri stvari. Kaže, sa ovom džamijom koju se gradili, ne znam da postoji na Dunjaluku ljepša od nje. Zatim, sa pažnjom prema oslobođenim robovima i sa Omerom ibn Abdulazizom. Kaže, tako mi Allaha, u nama nikad niko neće se pojaviti što su oni uradili. A onda je, kaže, došao u Betul Magdis, pa je pogledao na, na kamen, a Abdul Melik je bio koji je sagradio, dakle, kupolu nad kamenom, tu je na današnja žuta kupola, kaže, ovo je kaj četvrta stvar koju su radile Mevije, a mi, kaže, nećemo nikada u tom mjestići. Od Šafije se prenosi da je rekao pjesu svjetskih čuda. Prvo je, kaže, ova vaša ovdje munara, to jeste munara Zilharnena u Aleksandriji. Druga je, kaže, stanovnici Rakima od Bizantije, njih 12 ljudi. Treća je ogledalo u Andaluziji na ulazu u, onaj, u Andaluziju, odnosno u Španiju. Do te mjere kada bi čovjek pogledao ogledalo, vidio je svoga prijatelja udaljenog na stotinu ferseha, to jeste na nekoliko kilometara zbog čistine samog ogledala. Kaže, do te mjeri da su, dakle, onaj, pretirivali u kaže, mogao je da vidi čak daljinu Istanbula Kaže, i četvrta je džamija u Damasku, i pored onoga što je potrošeno na nju i peta onaj granit koji je potrošen u njoj. Dakle, sama džamija i granit dva svjetska čuda. Ibn Asakir e, također spominje onaj ljepote samog Damaska, kako je bio izgrađen, kako su bile njegove ulice popločane još tada, takozvanom današnjom našom kaldrmom da su bile uređene ulice i da je na svakom čošku bila postavljena česma, voda dovedena, zatim fontane i tako dalje, opisuje Damask u svim njegovim, na svom njegovom kiču. Zatim kaže Ibn Kathir, poglavlje o vrijednosti emevijske džami, ono što se prenosi o njoj, kaže Katade da kada Allah Đašanu kaže vetin, da se misli na emevijsku džami, u Ezeitun, da je džame Betul Mahdiza, u Sinin, tamo mjesto gdje Allah govorio sa, razgovarao sa Musom u Hadal Berad Lamin da je Meka. Kabul Ahbar kaže sagraće su Damasku džamija koja će ostati nakon što svijet se uništi 40 godina. Ebu Abdurrahman, kako se prenosi od njega, kaže Allah subhanahu wa ta'ala je objavio Kajsonu, kaže pokloni mi svoje svoju sjenku i i svoj beričet a, za Betul Magdis. Pa je Allah Đelšanu rekao, ja ću ti, kaže, vratiti time da nakon što bude svijet onaj uništen, da će ostati 40 godina tvoja džamija. Ibn Ketir kaže, ove i slične predaje su predaje munkeri, batili, ne imaju osnove, onaj, niti su prenosioci, povjerljivi prenosioci. Također se prenosi od Ahmeda ibn Ibrahima ibn Melasa, pa kaže, čuo sam od Rahmana ibn Jahmi ibn Ismaila ibn Abedullah ibn Mahadžara, kaže, e, kod vrata takozvanih satova je bio jedan kamen gdje su oni prinosili svoje žrtve, pa bi svoje žrtve stavili na to mjesto, onda bi se spustila, vatra sa nebesa i spržila tu žrtvu, a ona koja ne bi bila spržena ostavila bi na svom, u svom stanju, to znači da nije bila ona je primljena i kaže se za ovaj kamen da je na tom kamenu da su uh, Ademovi sinovi pridarili svoju žrtvu Kabil i Habil, pa je od koga je bila primljena žrtva? Od Habila. Vraći, uzmite dakle, pravilo. Uzmite pravilo. Katil, Kabil. Habil je žrtva. Dakle, Katil je Kabil pa je bilo prihvaćeno od Habila, od Kabila nije. Također Ibn Kathir kaže, za ovo ne postoji vjerodostna predaja, Allah najbolje zna, ali ovo sam namjerno spomenuo, zato što su te hićaje zanimljive spravi, stvari i na ovome se ljudi love po halkama i po tekijama i ima između ostalo, on kaže da kad je Velid htio da klanja, naredio je svome namjesniku da isprazni džamiju i da u džamiji ne smije niko da klanja jedne noći, hoće on da klanja, pa je vidio čovjeka u zelenoj odjeći, pa je pitao ko je ono, kaže on uvijek klanja u ovo doba noćka i to je hidr kaže Ibn Kathir, Hidr i Velid ibn Velik nema nikakve veze ni vremenom, ni prostorom, ničim. Ona ne znam, kaže, kako su njih dvojicu spojile. Malo prije sam rekao da je prvi imam koji je klanjao Ebu Bejd ibn Đarah, Emir Umera u Šamu. E, zatim da su mnogi ashabi klanjali kao što je Muaz ibn Džebel i mnogi drugi, kada je to je dovoljno da se počasti ova džamija zbog tih ashaba koji su klanjali u njoj, a bez potreba se spominju tamo neki ljudi koji su mnogo, mnogo prije njih bili. Jedini od ashaba, nakon što je Velid je prepravio ono što je prepravio u Emevijsku čamiju, jedini od ashaba je ušao Enes Ibn Malik i to 92. godine i onaj osudio ono što je zatekao tamo, to jeste njihovo odgađanje namaza jer su klanjali namaz van njegovog vakta ili pred kraj, pred onaj kraj vremena, eh, namazskog vremena. Ovo je, kaže, mjesto Emevijska džamija gdje će se spustiti Isa alaihi salatu wasalam, sin Marijamin, u posljednje vrijeme. Mjesto gdje će doći Dajjal gdje neće moći da uđe preko zidina jer će većina ljudi zatražiti utočište u Emevijsku, odnosno u Damasku. Spustit će se kod bijele istočne e, munari u Damasku u vrijeme sabah namaza kada se prouči i kamet, pa će se od njega tražiti i reće mu se, ja ruh Allah, Allahova dušo, hajdi klanjaj, i kaže, ja klanjam za čovjeka od ovoga umeta, pa će, kaže, proći Mehdi i predvodit i njega i ostale muslimane. Zatim će, kaže, iz zidina Damaska izaći Isa a.s. pa će tražiti eh, Dejjala i sustit će ga kod takozvani vrata Babu Lud ili vrata Ludda. Tu će ga ubiti svojom rukom, a Ibn Ketir kaže, o tome smo mnogo govorili u tefsiru. Kaže Allahom poslanih sallallahu sallahu sahihu, tako me onoga učio je ruci moja duša, među vas će se spustiti Simer, Merjemin, bit će pravedan i vladar, imam uh, i realan, odnosno realan će prema ljud, među ljudima suditi, slomit će krst, ubit će svinju, dokin će džiziju i neće prihvatati ništa osim islam. I to je ono za što Allah te barko ta'ala kaže, Oj min ehlil kitab ila la yu'min anna bihi qabla mauti, nema ni jednog sljedbenika knjige da neće povjerati u njega prije svoje smrti, pa mu Feseri kažu da će to biti vrijeme kada se pojavi Isra, Isra, Isra, Isra, a drugi mu fesiri kažu da nijedan kršćan ne može otići sa ovoga svijeta dok ne vidi taj prizor, da vidi, odnosno da je istina Islam i da je Isa a.s. bio Allahov rob, poslanik i musliman. Kaže, vrijeme dolaska Isa a.s. i njegov dola, njegovog dolaska u Damask jeste kada će Damaskom biti okružene velike pa, tvrđave gdje će musliman naći svoje utočište. A onda njegov dolazak će biti kraj jedne te kratke epohe za koje Allahom poslanih se sallam kada će trajati koliko? 40. Pa onda je Allahom poslanih sallahu rasporedio godina, mjesec, hefta i ostali dani kao i vaši ostali dani. Kaže, mnogo je predaja u sahihu muslima, posebno predaja od Nevasa ibn Semana El Kulabija, kaj gdje se on spusti kod ove bijele munare, kao sam malo prije spomenuo. Ibn Asakir prenosi od Zaida Ibn Vakada pa kaže poslao me Velid sa radnicima da renoviramo džamiju u Damasku, pa smo, kaže, našli jedan tunel koji nas je vodio duboko, onda smo ga obavijestili, pa je on uzio, kaže, baklju svojim, svojom rukom, onda svojom rukom uzio baklju krenuo ispred nas. A onda smo, kaže, u jednom dijelu te stare crkve našli jednu malu sobicu, tri sa tri. U njoj je bio jedan sanduk, a on je otvorio sanduk, a u sanduku je bila glava od Jahje ibn Zakirije, alihim salatu wasalam, i na njoj je pisalo kao je ovo je glava od Jahje ibn Zakirije. Pa je Velid naredio se vrati na njeno mjesto i onda je rekao stup kod kojeg stoji ovaj sanduk obilješte, nek se zna gdje kod kojeg se stuba nalazi njegova glava. Velid ibn Muslim kaže kada je Velid ibn Abdul Melik naredio da se sagradi Emevijska džamija, naišli su na jedan zid sa strane kible sa, ne, sa pločom gdje je bilo isklesano, a onda su poslali Velid tu ploču, a on je zatražio od Bizantijaca da mu je pročitaju, pa nikome nije znao pročitati, a onda je Veheb ibn Munebih, e, nakon što mu je poslata nova, ova ploča, on je preveo šta na njoj piše, pa između ostalo kaže opomena čovjeku, bismillahirrahmanirrahim, o sine Ademov, kada, si, kada bi vidio šta ti kaže ostalo od tvog života, ti bi, kaže, preostatak života proveo u subtilnosti, to jest zuhdu, ne bi ganjao u dunjaluk i tako dalje i tako dalje. Ibn Asakir kaže, prenosi se od Ebu Mervan Abdurrahmana ibn Omer al-Mazina da je rekao kada je došlo vrijeme Abdul Melika, odnosno Velida Abdul Melika i izgradnja ove džamije, pronašli su, kaže, jedna vrata od kamena i znali su Eh, znali su da je za vrata i postaje eh, tuneli, odnosno eh, tajni prolaz ili tuneli i kaže, veli da naredio da se istraži. Pa su, kaže, onaj, našli, naišli na jedan, na jedan kip koji je u jednoj ruci držao napravljen baklju, a u drugoj druga mu ruka bila stisnuta, pa je Abdul Melik naredio da mu se ruka razbije, a onda se kaže, ispale dvije zrnke onaga pšenice i raži, odnosno ječma, pardon, Pa su pitali zbog čega je ovo, kaj je to i bio jedan od talismana Grka, jer Žižak nije napadao do tada, nikad nije napadao onaj, ječam i pšencu. A nakon toga vremena stradala je pšenca. Malo prije sam rekao da su oni pravili talismane zapise onaj, da spriječi ulazak insekata i različitih životinja unutar njihove, njihovog hrama. Kaže, između ostalog, tu, tu su bili ta, talismani za gmizavce, zatim za ptice, zatim za miševe, za zmije, za škorpione, sve vrste insekata i onaj, ništa nije u taj hram moglo ući sve dok tog vremena, odnosno 1971. godine kada je izgorla Mevijska džamija i izgorili su ovi talismani. Satovi koji se spominju, kaže Hadi Abdullah ibn Ahmed ibn Zuber, vrata prema kibli su dobila ime vrata satova zato što je tamo postao jedan, kaže, veliki balankarski sat koji je u toku dana otkucavao i pokazivao svaki trenutak kada prođe i iz njega izlazio bakreni vrabac, onaj puštajući glas, ili zmija od bakra, ili gavran također od bakra, davajući glasove, obilježavajući svaki čas, odnosno nakon što prođe, Allah najbolje znao. Ebu Bekr ibn Dawud, kaže, prenosi se od Abasa Musa ibn Amira, al Mirija, to jest ibn Muslima, pa kaže u ovom vremenu Hišav ibn Ismail al Mahzumi, kojeg je poslao Abdul Melik, ona, a zatim ga je smijenio u Emevijskoj džami, pa je, e, on je uveo novotariju da se tamo uči sedmine, odnosno da se uči Kur'an naglas u ovoj džami svakih toliko i toliko dana. Kažem, džamija je započeta 86. godine, završena je 96. godine sa smrću Velida ibn Abdumelika, ibn Mervana, ibn Hakema, ibn Laasa, ibn Umeje. Njegova mati je bila uh, Wilada bint Abbas ibn Hazen. Za njega se kaže da je previše razmažen bio sin, da je odgojen bez edeba, odnosno da nije znao, kad se kaže edeb, misli se na arapski jezik i na kulturu Arapa, kaže, bio je visok i lijep, a neki kažu da je bio sasvim suprotno, da je bio nizak i ružan. Kada bi onaj hodao, hodao bi sav nadmen, ona raspasan, na sred brade imao nekoliko bijelih e, dlaka. Prenosi se da nije znao dobra arapski jezik, pa je naredio da mi se naj, nađu najbolji gramatičari i učitelji arapskog jezika, onda se zatvorio jednu učionicu godinu dana, a onda iste učionice izašao veći džahil nek što je bio prije toga. Dakle, nikad nije naučio arapski jezik. Spominje ono ovdje zbog čega, iako Veli Dibn Abdul Melik, ona je, dakle, ima veliki fadl, rahmehullah ta'ala, mnogo je učinio za islam muslimane i u njegovom vremenu je islamska država se proširila. Vi znate koliko je onaj eh, bojni polja otvorile njegove vojske. Kaže, Velid je jednom prilikom pokušavajući da koristi arapski a, jezik rekao ja lejtuha kanat el kadije a ispravno je reći kako ja lejteha pa kaže Omer ibn Abdulaziz ja lejtuha kaže da je Bog da protiv tebe kaže bila da nas Allah sačuva tebe i tvojih kaže gluposti jer oni su bili kraljevi, odnosno sinovi halife, mogu se tako i prozivati između sebi. Ono što se zna za Velid Abdel Melika, da je za stavnike Šama bio jedan od najboljih halifa, sagradio ih im Emevijsku džamiju, postavio je E, rasvjetu u gradu, zatim je davao ljudima, zdavao je bolesnima, kaže se da od njega niko nije zatražio da mu nije dao. Kogod je bio bolestan, on bi mu dao slugu, ko je bio slijep, dao mu vodiča, da je u njegovo vrijeme islamska država prošljena sve strane, da je u svakom pohodu lično slavo svoje sinove i na Bizantiju, i na Indiju, i na Kinu, i na Andalus, i sve druge države, da nije štedio svoju djecu na tom putu. Kaže Ibn Kathir, ljudi su kaže na vjeri svojih kraljeva, ako je kaj pijance i oni su pijance, ako je homoseksualac, oni se odaju homoseksualizmu, ja ne znam ko je u nas danas homoseksualac. Kaže, ako je onaj škrt, postanu kaj ljudi škrti, ako je plement, kaj ljudi se, onaj, pojavi se plementost među ljudima, ako je, kaže, prokleti, nepravedan, kaže, ljudi se, kaže, u prokleti, to jeste, ne možeš i ničim zadovoljiti, ako je, kaže, na vjeri, na takvalku, na dobročinstvu i ljudi se, kaže, i pretvore u dobročinitelje i bogobojazni ljude. Za njega se kaže da se oženio 63 puta mimo dakle svoje robkinja, međutim Kethir kaže to je tačno za Velida ibn Jezida, takozvanog Fasika, a nikako Velida ibn Abdul Melika. Velid ibn Abdul Melik, rahimahullah ta'ala, preselio je na polovini Džumade Lahira 96. godine e, iza sebe je ostavio 19 odnosno je 19 sinova. Dženazu je klanjao Omer ibn Abdulaziz jer njegov brat Sulejman je bio, odnosno njegov prenosnik je bio u, u kudsu. Neki kažu da mu je dženazu klanjao njegov sin Abdulaziz, al tačno je da mu je klanjao Omer ibn Abdulaziz i da mu je Omer ibn Abdulaziz kad ga je spuštao u kabur rekao spuštam te bez jastuka i bez postelje ostavio si bliske i rodbinu, nastanio si, kaže, prašinu i zemlju, pripremi, pripremi se za polaganje računa, siromašan si ono što te čeka, bogat si ono što si ostavio. Kaže, kad ga je okrenuo prema kibli i kad mu je spomenuo ove riječi, zgrčilo mu se tijelo da su mu koljena došla do njegove glave, a na, u mnogo predaja se ovo prenosi od Omera, bi nam dolazi iza, Allah najbolji zna. Iza sebe, kažem, ostavio 19 sinova, dolazi za Mohameda, Abasa, Ibrahima, Tema, Mahalda i mašla mnogo njih onaj od nekoliko žena. Ove godine je preselio Zijad ibn Haras Haris Tamimi je Dimeški, jedan od tabijina, ugledni tabijina, bog bojazni ljudi, također spominje ovdje Abdullaha ibn Omera ibn Osmana, također Kadiju Medine, onaj, uglednika Medine, usalillahu mana sredna u nabina Muhammedu, lal Muhammed, a sljedeći put ćemo nastaviti sa hilafitom Sulaimana ibn Meleka. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي